Բասենովը Ալեքսանդրապոլ Անդրանիկը Կարին մեկնեց Բերթակաղակից, իր հետ ունենալով արևմտահայ կամավորներ։ Մեծ մասը ջարդի դիակների տակից ճողոպրած եւ Կովկաս ապաստանած Օսման բանակի հայ զինվորներ։ Ահա մի քանիսը դրանցից. Կեսարացի Ճեպեջի Սարգիս, Ձիավոր գնդի հարյուրապետ, դոկտոր Բոնապարտ, Քարտուղար Եղիշե, հիսնապետ Թորգոմ ճեպեցի Սարգսի ձիավոր հարյուրակում, որ նախապես Սեբաստացի Մուրադի մոտ ձիապան էր եղել թարգման Ռուբեն եւ այլն։ Մշեցիներից իր հետ էին Կայծակ Անդրեասը, Սուրհանդակ, Հին Հայդուկ Հաջի Գևոն, Խնուսցի Փիլոսը եւ Շավարշ Բասենցին։ Սեբաստացի Մուրադը երզնկայի ճակատը ճեղքելով նոր էր հասել Կարին, երբ Անդրանիկն իր երկրապահ զորքով այնտեղ հասավ։ Մուրադը նրան դիմավորեց իր սպիտակ ձիու վրա, սև եփնջին հագին 150 ձիավորներով։ Զորքեր կային նաև Բերթակաղակից եւ Ալեքսանդրապոլից, բայց ահա վերջնագիր։ Անդրանիկ Փաշին եւ Կարնոմեծերին, Բրեստ-Լիտովսկի դաշնագրով մեզ են թողնված Բաթումը, Կարսը, Արդահանը, Օլթին, Արտվինը։ Ոստի առաջարկում եմ ձեզ անմիջապես հեռանալ մեր սահմաններից, այլապես խստիվ պիտի պատժվեք։ Վեհիպ Փաշա։ Հայդուկեր չդիմացավ, նստեց եւ գրեց. Զենքն է, որ պիտի վճռե, թե այս հայրենիքը մեռն է թե ձերը։ Ես քեզպես փաշաներ շատ եմ տեսած։ Քեզ հետ էլ կչապվենք։ Այս պատասխանը Վեհիբին ուղարկելուց հետո Անդրանիկը դարձավ իր զորքին։ Ես մի անհատ եմ։ Անդրանիկը ձեզնով է Անդրանիկ։ Կարգը եկած է եւ հաղթանակը ձեր սվիների ծայրին է, ով հայ զինվորներ։ Չկարծեք, թե Կարինը չպաշտպանելով պիտի Կարենակ կարծը պաշտպանել երկար ժամանակ։ Անդրանիկը հրամայեց սկսել հարձակումը։ Ինքը կենտրոնից, իսկ Սեբաստացի Մուրադը եւ մյուսները թևերից։ Պայթեցին ձայներ։ Սա մեր հայրենիքը չէ, մենք մեր երկիրը պիտի երթանք։ Զորավարը հանկարծ ետ նայեց, տեսավ բոլորը փախել են։ Բարկությունից ձիու վրայից սուրը շպրտեց։ Սուրը զնգալով ցոլած սարած ձյուների վրայով հիսնապետ Թորգոմը վազեց բերելու։ «Տղաս», ասաց Անդրանիկը։ «Դրա ուժը անցավ արդեն»։ Կանչեց Սեբաստացի Մուրադին եւ Ճեպեջի Սարգսին եւ թելարեց Զորքի նահանջը դեպի Պասեն։ Ինքը վերջինը լքեց դատարկված Կարինը։ Մենակ է։ Ետևից մի թարգման եւ մի քանի թիկնապահեն գնում։ Երզնկացի հիսնապետ Թորգոմը հայդուկներ Լոլոհաջին եւ Կայծակ Անդրեասը։ Գնում է եւ մտածում։ Ինչ է սպասում իրեն եւ իր ժողովրդին։ Իրեն Հայաստանի երկրապահ զորամասի հրամանատար նշանակելու համար սուր վեճեր էին ցակել հանրապետության խորհրդում։ Ասել էին, որ նա բնացին ռազմական տաղանդը, բայց այդ տաղանդը չունի գիտական մշակում, որ նա անիշխանական խառնվածք ունի եւ ըմբոստ է ամեն տեսակ իշխանության դեմ, հայրենի թե օտար։ Ի վերջո, մերժել էին ցարական կադրային զինվորական չլինելու եւ թուրքերին չգրգռելու պատճառաբանությամբ։ Այդ նույն օրը նա ջղայնացած զենքը ուսը առավ եւ գնաց ռուս հրամանատարին հայտնելու, որ ինքը կմեկնի ճակատ իբրև շարքային զինվոր, որովհետեւ կարելի չէր ուշանալ։ Ինչպիսի բարձր դրամատրությամբ նա Թիֆլիսից Կարին մեկնեց, անընդհատ կատակներ անելով վագոնի մեջ, իսկ այժմ հասավ Բասենի դաշտ։ Առաջին անգամ Բերթաքաղաքից դեպի երկիր գնալիս անցել էր այդ դաշտով, գիշերելով Գոմաձորցի մի հայ շինականի հարկի տակ։ Այդ դաշտով 1903 թվականի ամռանը իր հեծյալ խմբով Կովկասից դեպի Մշոտ դաշտ էր անցել Սեբաստացի Մուրադը, օկնության փութալով սասնո ապստամբներին։ Ահա եւ Բոցիկասարը։ Դիմացը Ձյունի համատարած սպիտակության մեջ մի քանի քարաբոլուրներ երևացին։ Բոցիկահովը շնկշնկալով իջնում էր այդ բլուրների վրա։ Մեկի առաջ կանգ առավ։ Այդտեղ թաղված էին լորեցի սրապը եւ գյումրեցի պոդվալի վագոն եւ դարձյալ միին հայդուկ մենակ անունով։ 15-20 տարի առաջ ռուսահայ երիտասարդի միակ ձգտումն էր, թե երբ պիտի անցնի սահմանը իր հայ եղբայրներին ազատագրելու սուլթանի լծից։ Ալեքսանդրապոլցի վագոն եւ Լորեցի սրապը 1904 թվականին ընկերներով ճեղքել էին սահմանը եւ անցել երկիր՝ միանալու Սասնո ապստամներին, բայց ռուսաց թակավորի հրամանով սպանվել էին սահմանագլխին եւ ամփոփվել այդ քարակույտի տակ։ Վերթակղակի շրջանի Միձորի մեջ նույնանման մի քարակույտի տակ թաղված էին Սարգիս Կուկունյանի արշավախմբի նահատակ ընկերները։ 1903-ին Խանի խմբի հետ բասեն մտնելիս սուլթանի բանակին բախվելով եւ առյուծաբար կրվելով սպանվել էին Սոլողցի առյուծ Սերոփը եւ իր երկու կորյունները՝ Հակոբ եւ Ավետիս։ Բասենի դաշտով ուրիշ շատ խմբեր էին անցել։ Նրանց մեծ մասին անձամբ ճանաչում էր Շապինանդը։ Հայդուկներ էին, որ մահով զինված բռնության դեմ մահի էին գնում բայց բոլորն էլ գրեթե անխնա բնաջնջվեցին ոմանք կիսաճամփին շատերն էլ սահմանագլխի վրա, ճզմվելով բռնակալներից։ Թշվար, հավատավոր ուխտի զինվորներ, սուրբ վերքերով պարկած անհայտ, անանուն շիրիմների մեջ։ Անդրանիկը հրացանին կրտնած երկար նայեց հայդուկների բոլորներին։ Ճակատին հայկական հոգսներ, հակին ցարական գեներալ-մայորի համազգեստ, կրծքին Սուրբ Վլադիմիրի իշխանշան եւ Գյորգիևյան խաչ։ Զորավարական ուսադիրները ծանրորեն ճնշում էին իրեն։ Հայդուկի հոգին ըմբոստանում էր այդ համազգեստի մեջ։ Ոտքը դրեց մի կոշտի։ Ձյունը փուլ եկավ։ Թիթեղյա մի ժանգոտած ջրաման պսպղած քարիտակից։ Որ հայդուկինն էր եղել արդյոք։ Ով էր ջուր խմել նրանով։ Գուցե Պոդվալի վաղոյի կամ Լորեցի սրապի տափաշիշներ միակ անհրաժեշտ պիտույքը զենքից հետո, որ երկիր գնացողը անպայման վերցնում էր իր հետ եւ սպանվելիս բարձի փոխարեն դրվում էր նրա գլխի տակ։ Տխուր մտածողությունների մեջ Շապինանդը անցավ Բասենի դաշտը եւ հասավ Ռուսահայաստանի հին սահմանին։ Ներքևում մնաց Ալաշկերտի դաշտը։ Հայ շինականներին արգելված էր այդ դաշտում խոտ հնձել։ Դոնից եւ Կուբանից բանվորական ջոկատներ էին շտապում Ալաշկերտ, Դիադինի եւ Հին Բայազետի հովիտների խոտը հնձելու կազակական գնդերի ձիերի համար։ Այդ վայրերում մշտական բնակության համար արդեն դիմումներ էին ներկայացրել ցարական բազմաթիվ чиновникներ։ Մի կալվածատիրուհի խնդրել էր, որ Դիադինի հովտում իրեն հողամաս հատկացվի դաստակերտ կառուցելու։ Այդ երկու տարի առաջ էր։ Այժմ Կարինը գրավված էր։ Տշնամին արագ մոտենում էր Կաղսվանին։ Տարոնի ժողովուրդը խնուսից, Մանասկերտից եւ Բուլանուխից շարժվում էր դեպի Ալաշկերտ։ Հայ երկրապահ զորքը յետ քաշվելով քայլ առ քայլ կռվում էր ներխուժող հորդանների դեմ, որոնք ուզում էին կտրել նահանջող ժողովրդի ճանապարհը։ Հայտնի էր դարձել, որ Տշնամին արդեն գախնի հարաբերության մեջ էր մտել Թալինի բերդի հետ։ Ալեքսանդրապոլի եւ Երևանի թիկունքում սպառնալիք էր ստեղծված։ Բերթակղակին չհասած Բեռնա գյուղի մոտ Անդրանիկը հանդիպեց Սեբաստացի Մուրադին։ Նա դարձյալ իր սպիտակ ձիու վրա էր, սև յափնջին հայքին։ Այդին հայդուկապետին հարկադրել էին հեռանալ Սարիղամիշից։ Եվ նա զայրացած իր զինվորներով լքել էր Սարիղամիշը եւ հեռացել երկճղանի մորուքով մի մալական անցավ հեռվից։ Շապինան դեկարկադրեց իր մոտ բերել նրան, կանչեց թարգմանին։ Հարցրու այս մալականին, թե ով է իրենց գյուղի տերը։ Բոկ Վիսոգի ցար Դալյոգի, նա զեմլե օթին շապու պատասխանեց մալականը հարցրու իրեն, թե ինչ գիտի Թալինի Բերթի հետ հակառակորդի ունեցած կապի մասին։ Մալականը հայտնեց, որ Բերթակղակի նահանգապետը Մուշից բերված մի սիրուն հարճ է ուղարկել այդ ամրոցի թաթարխանին իբրև նվեր։ Բեռնայի Մալականը գնաց։ Ինչ անել։ Նորից գնալ Թիֆլիս եւ բողոքել, բայց ում ազգային բյուրոյին, վրաց մենշևիկներին, գուցե հարկավոր կլինի խորթային Ռուսաստանի Կովկասյան արտակարգ կոմիսարին տեսնել եւ գնաց։ Կոմիսարն անցել էր Բաքու։ Նա խոսք տվեց, որ խորհրդային Ռուսաստանը ամեն կերպով կօգնի Թուրքահայաստանի անկախությանը։ Վերադարձավ Ալեքսանդրոպոլ։ Բերթակղակը ընկել էր։ Տշնամին իր հարձակողական ուժերը երկու մասի բաժանած մեկ մասով ուղվում էր դեպի Ալեքսանդրոպոլ, իսկ մյուսով Կողոբի եւ Սարդարապետի վրայով դեպի Երևան։ Ճակատից ետ քաշված բոլոր երկրապահ ուժերը հավաքվել էին Շիրակի դաշտ։ Բերթակղակից այդտեղ էին հասել Սեբաստացի Մուրադը, Սարգիս Չեփեչին, Հիսնապետ Թորգոմը եւ բժիշկ Բոնապարտը։ Սուլուխի կամուրջից Բասենի վրայով այնտեղ էին նահանջել Բասենցի Շավարշը, Խնուսցի Փիլոսը եւ Պուճուր Աբրոն։ Ապրիլի 10-ին Անդրանիկը Ալեքսանդրապոլում շտաբ նոր բանակ կազմեց, որ Ալեքսանդրապոլը եւ Երևանը պաշտպանի թուրքական հարձակման դեմ։ Այդ զորքի մոտ 600 ձիավորը եւ հետիոտնը Գարահիսարցի, Երզնկացի եւ Խոտորջուրցի տղաներ էին, հայդուկ զինվորների եւ նախկին կամավորներ։ Հեծելազորի հրամանատար կարկեց Չեպեջի Սարգսին, Գոմարտակի պետ Հաջի Գևոյին Նշանակեց նաև հրամանատարներ, որոնցից երկուսը մշեցիներ էին՝ Սմբուլ Արշակ եւ Շահկա Արո։ Զորամասի երրորդ գումարտակի հրամանատարը եւ գլխավոր բժիշկը Բոնապարտն էր, տեխնապահ եւ քարտուղար Եղիշը, թարգմանիչ Ռուբեն, Սուրհանդակը Կայծակ Անդրեասն էր։ Այդ բանակը կոչվեց հայկական առանձին հարվածող զորամաս։